طيب sasa nataka mrudi kwenye kitabu chenu fungua kitabu chako ambacho nadhani mnacho siwaoni lakini nadhani mnanisikia huko mliko kitabu hichi ni tawjihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima ni miongozo na mazinduo kwa msichana muislamu Kitabu hichi ni kitabu kifupi sana. uraikat yasira ni vijikurasa vichache sana. uraikatun yasiratun ni vijikurasa vichache tu lakini ndani yake kuna fawaid adhima ndani yake pana faida nyingi na mwandishi wa risala hii amekusudia kutoa maneno ya nasaha kwa wanawake kalimatu nafi'a maneno yenye manfaa kwa wanawake bali amekusudia pia kuwatahadharisha wanawake na mambo yenye madhara ambayo yanaweza yakawadhuru wao katika dini yao bali madhara yakawapata pia katika dunia anakusudia mwandishi kuwatahadharisha wanawake wa Kiislamu wasije wakayaingia mambo hayo yenye madhara. Kwa hivyo atataja katika risala hii takriban nukta 30 vipengele 30 ambavyo vimebeba nasaha kwa wanawake vile vile ndani yake kuna tahadhari kuna makemeo mbalimbali mbali, ambayo wanakemewa wanawake Sheikh ataeleza hayo Sheikh huyu anaitwa Dr. Abdul Aziz ibn Suleiman ibn Daud Al-Faiz hafidhahu Allah Ta'ala anatokea katika muhafadhatu Az-Zulfi huu ni mkoa au ni jimbo katika nchi ya Saudia al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudia pana almintaqa almintaqa pana mji unaitwa Az-Zulfi ndiko walikozaliwa shekhe huyu na kukulia huko lakini ni msomi mutakharrij min kulliyati sharia amesoma na kuhitimu katika kitivo cha sheria katika chuo kikuu Jamiatul Imam Muhammad bin suud al bilqasim amemaliza huyu kitivo cha sheria ya Kiislamu katika chuo kikuu cha al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamia kilichopo katika mji wa Qasim huko Saudia lakini pia akaendelea na kusoma elimu za juu akachukua digrii ya pili yani masters kadhalika digrii ya tatu PhD doktora katika dirasatu al islamia katika fani na elimu mbalimbali za Kiislamu kwenye chuo hicho hicho cha Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamia Bilqasim ametawalia nyadhifa mbalimbali za kiserikali katika nchi ya Saudia na za kibinafsi na ni mtu mwenye juhudi kubwa katika da'wa lakini pia Sheikh Abdul Aziz ni katika watu waliopata faida waliosoma inda Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala lakini pia amehudhuria fawaid na durusi za Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na akastafidi kwao wakiwa hai na amestafidi na vitabu vyao baada ya kufariki mashekhe hao lakini pia ana juhudi za da'wa misafara mbalimbali ya kidawa akisafiri kwenda kwenye nchi mbalimbali Amerika huko anasafiri kwenda katika mabara ya kwenda Europe Asia lakini pia ni mtu ana juhudi za da'wa kwa kufanya semina mbalimbali za kiilmu dakhila almamlaka wa kharijaha ndani ya nchi ya Saudia na nje ya Saudia lakini ana muallafat ana vitabu tunzi mbalimbali amezitunga miongoni mwa tungo zake ni kitabu hichi ambacho tunacho mbele yetu tambihatun afwan tawjihatun wa tambihatun lilfatati almuslima ni kitabu kakiandika lakini pia na kitabu kingine kizuri sana kinaitwa al-ahkamu al-mulimma ala ad-durus al-muhimma ad-durus al-muhimma yeye ameiandikia al-ahkamu al-mulimma akiifanyia taaliqat na kitabu chake hiki eh, kina takdim kina utangulizi wa samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala sasa tuanze kitabu chetu. Ukifungua kitabu chako kwenye kurasa ya kwanza tu utakuta pameandikwa muqaddimatun muqaddimatun kwa maana utangulizi huo mukaddima tutauacha hatuusomi huo kwa sababu ni mukaddima unazungumzia mambo ya uchapishaji wa kitabu hiki kwamba kuna watu wametaka kukichapisha hichi kitabu baada ya chapa yake ya mwanzo kumalizika, na yeye akawapa idhini ya kufanya hivyo, na wao wakachapisha, na hii ni chapa mpya.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 بها في خطبه شيخ يميك مالينو تشيني أبو كبيسي katika alhashia kule chini ya kitabu ameweka namba moja pale alafu ameweka maelezo chini mukaddima huu ni khutbatul haja na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akianza nao mukaddima huu katika mazungumzo yake wa kana yuallimuha ashabahu na alikuwa akiufundisha mukaddima huo kuwafunza masahaba zake maneno muhimu sana kwenye kila munasaba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapotaka kuzungumza na watu au kuwasomesha watu basi huanza na utangulizi huu na bila ya shaka nyinyi wanawake wa Kiislamu mmeshausikia utangulizi huu sana tu kwenye khutba za Jumaa kwenye khutba za Idi kwenye khutba za ndoa katika mawaidha mbalimbali ambayo yanafanya na mashaikh mnausikia sana utangulizi huu na naamini wengi wenu mmeuhifadhi na wale ambao uhifadhi wauhifadhi kwa sababu umejenga umebeba ndani yake maneno mazito sana ya kuhusu tauhidi ya Allah kadhalika kuhusu sheria ya Uislamu kadhalika kuhusiana na kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuachana na bid'ah lakini shekhe hapa ameuleta mukaddima huu kwa ufupi hakuuleta kwa utimulifu wake kuna baadhi ya maneno katika mukaddima huu hakuyaleta ameishia kwenye ayati hizi lakini yale yanayokuja baada ya hapo hakuyaleta fa inna asdaqal hadithi kitabullah mpaka mwisho na hii inajuzu kufupisha mambo ya elimu muda wa kuwa kufupisha huko hakuwezi kuleta madhara katika hicho ambacho wanakifundisha haya nitatafsiri leo mukadima huu tarjia mafupi tu ili ibakie faida kwenu anasema hafidhahu Allah ta'ala innal hamdalillah hakika sifa njema zote ni stahiki ya Allah lillah watu wa lugha wanasema lamu iliyoko hapo inaitwa lamu istihqaq kwa sababu imekuja baada ya ismu maana eh, na sio ismu dhat mambo haya ya kilugha achana nayo tutakuja kuyajua baadaye sio muhimu sana kwa hivyo innal hamdalillah hakika sifa njema ni stahiki ya Allah nahmaduhu tunamhimidi yeye wanasta'inuhu na tunamuomba msaada yeye wanastaghfiruhu na tunamuomba msamaha yeye wanatubu ilaihi na tunatubia kwake wanaudhu billahi na tunajikinga na Allah kwa maana tunajikinga kwake min shururi anfusina kutokana na shari za nafsi zetu wa min sayyiati a'malina na kutokana na mabaya ya matendo yetu nafsi zetu zina shari na kimaumbile nafsi zinamili sana kupenda shari lakini katika amali katika matendo ambayo tutayatenda yako mabaya pia kwa hivyo tujikinga na Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba tunamuomba hifadhi atuhifadhi na hayo yote kisha mukaddima unaendelea man yahdihi llahu fala mudilla lah yule ambaye anamuongoza yeye Allah man yahdihi llahu yule ambaye anamuongoza yeye Allah fala mudilla lahu basi hakuna wa kumpoteza yeye fala mudilla lahu basi hakuna wa kumpoteza yeye waman yudlil na yule ambaye anampoteza kwa maana kuna takdiri hapo yani yule ambaye Allah anampoteza man yudlil na yule ambaye anampoteza fala hadiya lahu basi hakuna mwenye kumuongoza yeye ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwamba uwe mpotevu upotee kuiacha njia ya haki hakuna mwenye uwezo wa kukuongoza utabakia kuwa ni mpotevu usiyejua njia ha? anaendelea akisema washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la na ninashuhudia kwa maana kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo ndio maana ya kushuhudia wa ashhadu na ninashuhudia an la ilaha illa Allah kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika lahu hali aliyakuwa yuko peke yake hana mshirika yeye wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ninashuhudia kwamba hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake baada ya kuyasema hayo akazinukuu aya ambazo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisoma katika khutbatul haja aya ya kwanza iliyonukuliwa ni aya katika sura Ali Imran aya ya 102 ukiangalia kitabu chako hapo ukhti ukiangalia kitabu chako utaiona aya hiyo qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini ittaqullaha haqqa tuqatih muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa wala tamutunna illa wa antum muslimun na wallahi msife nyinyi isipokuwa mmekufa hali ya kuwa nyinyi ni waislamu hiyo ni aya ya kwanza maarufa aya ya pili katika suratu nisa ukifungua suratu nisa aya ya kwanza kabisa ni hiyo ya ayuhan nasu ittaquu rabbakum enyi watu mcheni mola wenu mlezi ya ayuhan nasu enyi watu wote kwa ujumla muslimuhum wa kafiruhum ni mamoja waislamu wao na makafiri wao aya ya kwanza Allah amewaita watu kwa imani ya ayyuhalladhina amanu akatoa maelekezo kwamba watu wamche Allah na wasife isipokuwa wamekufa katika hiyo imani aya hii nyingine Allah anawaita watu wote ni mamoja ni waislamu au makafiri wapagani na watu wote na haya ambayo yatasemwa hapa kwenye aya hii yanawahusu watu wote ya ayuhan nasu enyi watu ittaqu rabbakum mcheni mola wenu mlezi alladhi khalaqakum min nafsin wahida mola ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na nafsi moja na hapa anakusudiwa Adam alayhi salam al bashar alladhi khalaqakum Mola ambaye amekuumbeni nyinyi min nafsin wahida kutokana na nafsi moja na ni nafsi ya Adam wa khalaqa minha zawjaha na akamuumba kutokana na nafsi hiyo mke wake khalaqa minha zawjaha na akamuumba kutokana na nafsi hiyo mke wake yani mke wa hiyo nafsi ya Adam wabatha minhuma na akawaeneza kutokana na nafsi mbili hizo wabatha minhuma na akawaeneza wengine wanasema na akawatawanya kutokana na nafsi hizo mbili rijalan kathiran wanaume wengi wa nisaan ay kathirat na wanawake wengi ndio maana yake wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa na akawaeneza kutokamana na hizo nafsi mbili wanaume wengi na wanawake wengi wattaqullaha alladhi tasaaluna bih na muogopeni Allah ambaye mnaomba kupitia yeye wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi na Allah ambaye mnaomba maombi mbalimbali kwake wal arhama ay wattaqul arhama na mzichunge damu ikiwa inasema na muuchunge udugu wal arhama na muuchunge udugu wenu damu zenu familia zenu mzichunge inna allaha kana alaykum raqiba hakika allah subhanahu wa ta'ala amekuwa juu yenu ni mwenye kuchunga raqib ay hafidh ni mwenye kuchunga na kuhifadhi subhanahu wa ta'ala kwa maana anatufuatilia nyendo zetu hatua kwa hatua subhanahu wa ta'ala hiyo ni aya pili eh aya tatu imekuja katika suratul ahzab aya 70 mpaka 71 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أين وليانباو ومياميني مشيني الله نسميني منين يسوساوا أي قولا صادقا منين يقولي jitahidini sana kunyoosha ndimi zenu ziseme kweli kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuslih lakum a'malakum na hizi ni kama faida zinatajwa hapo za uchamungu na ukweli almuttaqi wasadiq mtu mcha Mungu na mtu mkweli wanafaidika kwa faida mbalimbali miongoni mwa faida ambazo wanapata kwa sababu ya uchamungu na ukweli yuslih lakum a'malakum atakutengenezeeni nyinyi matendo yenu Allah atayatengeneza matendo yenu eh sasa ikiwa Allah ndio mwenye kuyatengeneza matendo yako huwezi kuharibikiwa wewe siku zote utakuwa ni mwenye kufanikiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaku anakuongoza katika mambo yako yuslih lakum a'malakum atayatengeneza kwenu nyinyi matendo yenu wayaghfir lakum dhunubakum na atayasamehe madhambi yenu ndio maana yake wayaghfir lakum dhunubakum na atayasamehe kwenu nyinyi madhambi yenu waman yuti'i llaha wa rasula na yeyote ambaye atamtii Allah na mtume wake faqad faza fawzan adhima kwa hakika amefuzu huyo kufuzu kulikokuwa kukubwa kwa maana amefanikiwa huyu katika maisha yake ya ulimwengu kadhalika amefanikiwa akhira ambako wanaelekea baada ya kuyasema hayo shekh akasema amma ba'du ama baada ya hayo yaliyotangulia amma ba'd ama baada ya hayo yaliyotangulia na hichi ni kama vile kitenganishi neno hili jumla hii yatenganisha maneno yaliyotangulia na yenye kuja eh kwa maana sikiliza haya yenye kuja haya ndiyo msingi wa hicho ambacho kimetangulia kwa maana kilichotangulia ni utangulizi tu lakini kinachokuja baada ya haya ndiyo msingi amma ba'du ama baada ya haya yaliyotangulia sasa hapa shekhi anazungumza moja kwa moja na wanawake na ndio maana semina hii inawaelekea nyinyi zaidi anasema ukhti almuslima ukhti almuallima ukhti الطالبه اوجه هذه الرساله الى كل فتاه وامراه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا إلى من تريد السعادة في الدنيا والآخرة فأقول أنا سيما رحمه الله تعالى أختي المسلمة لدى yangu إسلام أخت المعلمة لدى yangu mwalimu ikiwa pana baadhi ya wanawake ni waalimu pia nao shekhe anawaita hapa ukhti taliba dada yangu mwanafunzi ikiwa ni mwanamke au binti mwanafunzi unaitwa maneno haya yanakuhusu kisha anasema hafidhahullah ta'ala uwajihu hadhihi risalata na uelekeza ujumbe huu uwajihu hadhihi risalata ninauelekeza ujumbe huu kwa maana maneno yaliyobegwa na kitabu hiki kitabu kidogo risala uwajihu hadhihi risala ninauelekeza ujumbe huu ila kulli fatati kumwelekea kila msichana ila kulli fatati kumwelekea kila msichana wa mra'atin na kila mwanamke radhiyat billahi rabban aliyeridhia kumridhia Allah kuwa ni Mola muumba radhiyat billahi rabban aliyeridhia kwa maana huyo msichana na huyo mwanamke eh, khitabu ni ya kwao hapo radhiyat billahi rabban aliyeridhia kumridhia Allah kuwa Mola muumba wa bilislami dinan na aliyeuridhia Uislamu kuwa ni dini wa bilislami dinan na aliyeuridhia Uislamu kuwa ni dini wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyan wa rasula na aliyemridhia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa ni nabii na ni mtume ujumbe huu umwelekee mwanamke huyu ha? bali akasema ila man turidu saada takdiri ya maneno na ujumbe vile vile umwelekee yule ambaye na hapo ni mwanamke anakusudiwa ila man turidu saada na ujumbe huu vile vile umwelekee man mwanamke ambaye turidu saadata anataka kupata utukufu ila man turidu saada na ujumbe huu umwelekee mwanamke ambaye ila man eh mwanamke ambaye turidu saadata jazakallahu khairan anautaka utukufu fi dunya wal akhirah katika dunia na akhira sikiliza ujumbe wako e mwanamke mu'mina e mwanamke ambaye unataka saada upate utulivu na utukufu hapa ulimwenguni na akhira faaqul shekha nasema hafidhahu Allah ta'ala nasema ya fatata alislam ewe msichana wa Kiislamu ya fatata alislami ewe msichana wa Kiislamu ya man iltazamat kitab Allah tilawatan wa tadabburan wa amala ewe mwanamke ambaye umekiandama kitabu cha Allah iltazamat ya man iltazamat kitab Allah ewe mwanamke ambaye umekilazim umekiandama kitabu cha Allah tilawatan kwa kukisoma watadabburan na kwa kukizingatia wa amalan na kwa kukifanyia kazi anakuita mwanamke ambaye ana sifa hii amekishika kitabu cha Allah kwa kukisoma kuzingatia yaliyo ndani ya kitabu hicho na kufanyia kazi yaliyokuja ndani yake anamuita tena mwanamke akisema ya man turiduna ya man turidina afwan zungumza na wanawake hapa ya man turidina alkhuluda fi jannatin ardhuha as-samawati wal ard ewe mwanamke ambaye unataka kukaa milele fi jannatin katika pepo ambayo ardhuha as-samawati wal ard ukubwa wake wengine husema mapana yake ni mbingu na ardhi ya man ewe mwanamke ambaye turidina alkhulud unataka kukaa milele fi jannati katika pepo ambayo ardhuha as-samawati wal ard mapana yake pepo hiyo ni mbingu na ardhi anakwambia ilaiki hadhihi alkalimat ay khudhi ilaiki hadhihi alkalimat chukua haya maneno ilaiki hadhihi alkalimat chukua haya maneno ewe mwanamke allati takhruju min qalbi akhin allati takhruju min qalbi akhin lak fillah maneno ambayo yanatoka katika moyo wa ndugu yako wewe allati takhruju min qalbi akhin laki maneno ambayo yanatoka katika moyo wa ndugu yako wewe mwanamke fillahi ndugu yako kwa Allah yuridu laka saadata fi dunya anataka huyu huyu ambaye anakupa haya maneno na hapo sheka anajikusudia yeye yeye ni mwenye kunasihi wanawake hapa ndiyo ndugu anayejikusudia hapo yuridu laka saada huyo ndugu huyo anataka yuridu laki khitabu za wanawake hizi kuweni makini sana eh? yuridu laki saada anataka kwako wewe utukufu fi dunia katika dunia wal falaha wal fawza fil akhirah na kufaulu pamoja na kufuzu kwa akhirah huyu mwenye kulingania maneno haya anakutakia hilo wewe mwanamke anataka upate utukufu hapa duniani eh kadhalika upate kufaulu na kufuzu huko akhira walfalaha walfauza fil akhira na anakutakia kufaulu na kufuzu katika akhira fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir katika, katika kikao wengine husema katika makao ya haki fi maq'adi sidiqin ay fi majlisi haqqin kama wanavyosema maulama fi maq'adi sidiqin katika makao ya haki inda maliki muqtadir eh huko kwa mfalme mwenye uweza kwa mambo yote inda maliki muqtadir huko kwa mfalme mwenye uweza wa mambo yote na anakusudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira na watu ambao wataipata nafasi hii ya kuwekwa karibu katika makao ya haki mbele ya Allah ni almuttaqun na mfano maneno haya yamekuja kwenye Qur'ani katika suratul Qamar eh innal muttaqina fi jannatin wa nahar nyinyi hamna maneno hayo hapa hakika wacha Mungu watasalia katika mabustani na katika mito ya pepo fi maq'adi sidiqin eh katika makao ya haki inda malikin muqtadir mbele ya mfalme mwenye uweza wa kila jambo haya shekh anaendelea anasema fatatu alislam lakini ukijalia ni munada utasema fatata alislam ay ya fatata alislam atakuwa ni munada ala harfi ada adatu nida kafutwa hayo usihangaike nayo mwanamke si muhimu utajua baadaye huko ukiendelea kusoma fatata alislam ewe mwanamke wa Kiislamu hii ni maatufu ya kule nyuma aliposema ya fatata kwa hiyo tunaendelea nayo fatata alislam ewe mwanamke wa Kiislamu ihmadillaha jalla wa ala ala ma an'ama Allah bihi alayki min an-ni'am al-kathira allati la tuhsa wa la tu'ad mwanamke wa Kiislamu au msichana wa Kiislamu ihmadillaha mhimidi Allah jalla wa ala aliye na utukufu na aliye juu ala ma an'ama Allah bihi alayka juu ya kile ambacho amekineemesha Allah kwacho juu yako ala ma an'ama Allah bihi alayki juu ya kile ambacho amekinehemesha Allah kwacho juu yako e mwanamke minan ni'amil kathira miongoni mwa neema nyingi allati la tuhsa neema ambazo hazidhibitiwi wala tuaddu wala hazihesabiwi nyingi mno kama qala ta'ala kama alivyosema Allah ta'ala وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار نيكي وامتزي حساب نعمه الله وان تعدوا نعمه الله نيكي وامتزي حساب نعمه الله لا تحصوها هموزي كذبيتي kwa idadi haiwezekani ni nyingi mno innal insana la dhalumun kaffar hakika jinsi ya mwanadamu ni dhalimu mno na ni mkanushaji mno wa neema za Allah kaffar anakufuru neema za Allah sana Allah ametumia mubalagha kuanzania kwenye dhalumun na kwenye kaffar shekh anasema dhalumun li nafsihi ni mwenye kuidhulumu mno nafsi yake huyu mwanadamu kafarun bi ni'amillah ni mwenye kukufuru sana neema za Allah mkanushaji mno wa neema za Allah mwanadamu hii ni katika tabia hizi ni katika tabia zake ila wale ambao Allah amewatakasa sasa katika waumini na wacha Mungu